حديث يقصد النه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمويان آیا شما را از اهل بهشت با خبر نسازم هر ناتوان و مستضعف است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما امتان را آگاه می کند که ای امتم آگاه باشد که اکثری اهل بهشت اکثری جنتی ها مردم هستند که ناتوان و ضعیف هستند اکثرا ناتوان ها اکثرا ضعیف ها داخل جنت می شوند این هست خبری جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اهل جنت از ساکنان جنت از شخصانی که در جنت زندگی می کند رسول الله صلی الله علیه و سلم حال اونها را در دنیا برای ما و شما بیان میکنند که خیلی در دنیا ضعیف و ناتوان بودند ин ҳадис аз китоби саҳиҳ бухорӣ